Divadivim do fé, le mim on ne ne ne Gabon eta ongi etorri hautsontzi eta zerbezaren bosgarren saiora. Bosgarrena, ez dakigun nola iritsi garen onaino, baina boste egiteko aukera eman eta gu aukera hori aprobetsatu. E, hasi baino lehen, e, aipamen txiki bat, e, aurreko saioan badirudi ba, nere presentzia ezak, e, mindu zitulan ere kolaboratzaileak, e, badirudik karta bat irakurri zutela nere izenean, mm, bai, Madrilera edo Telecincora nindoala aipatuz. E, zakito hor gelitu da hor, ni horrein hemen bueltatu naiz, aurrekoan e, amonaren etxera joan nintzen, gaietak eramatera. Venga, eta, venga, eta ez dakin hundik atera dute, eta ez dakin hundik atera dute, bai Xavier, karta hori. Orduan, hasiko gara Polemik alde batera utzita hasiko gara gaurko saiorekin eta gaurko gonbidatuak eh, aurkezten hasiko gara. Ez dakit nundik hasi, ez dakit nundik mm, hartu pintzarekin hartuko ditut. Gaurko gonbidatuak ere bai mm, beresiak, beresiak. Mm, gure berako herritik kanpora joan gara beraiek baitzera eta ekarri ditugu. Hau da ez dira beratarrak, kanpotarra dira. Gaurko beste bi gonbidatu beresi hauek, e, berara, berara urbiltzen diren bakoitzean sismografoa Richard eskalan zortziko mabosteko amarkatzen du. Bi, bi aktore dira. Eszena tokietako bi monstro kontrola ezin dira. Kale antzerkietako pasapiztia dira. Onanista konpultsiboak. Um, barkatu? Eh, Gora onan. Larru gorristak. Filtroak ozkada batez desegin eta esalderik gordinenak botatzeko kapazitatea duten bi barek urkulu. Urkulu ez, eh? <laughs> farandularen munduan letra beltzez eta kursiban daude jatzita bi hauen izena kongietorriak, gantxegi eta txonan. Txalo beroak! Bai, bai, bai, bai. bai, bai. bikote, zer esan? Mi esker. Bani aserre. Aserre zer gaitik. Bai. Normal, normal. Bizitza ni, guztia, ni. eh. Bortziri, bortziri, bortziri. Ez dortzen gaunea, eta orkestela egiten du bost. <laughs> Osea... Bai, astero daukagu, ba, astero epatzen dugu hori. Bai, bai orkestlea ez delako guztiz pero bueno. Bueno, bueno. Ba, ondo, eh? ondo. Bai. Amara ba, barrio Wikipedia. <laughs> Txonan, zer moduz, zer moduz, arrera? Ongi, ona, ona, beti bezala. Biziki... Biziki, biziki untxa. zer eh? biziki untxi. <laughs> berara, una, ba, ezagutzen zenuten bera, ezagutzen zenuten herria. Bai. Egon zate pare batrago hartzen dena ongi, dena bere Eta er, erdiaroko azoko egon nintzen, bai, oso politia, bai komentatu diot, eta bai. Lehen handi bai. zen. txikitu da, igual. Bai. Ez, baina erdiaro, erdiaroko azoka esistitzen da oraindik ez? beran, ez, izango da igual lurraren eguna igual. Ah, lurraren eguna. Ah, ah klaro, bai, bai, bai. Egia, bai, bai. Eta nola ez, nola ez, bosgarren ez, nire ondoan, arratsi zoztuetan berotzen dauten lozaku eta esterila, nire negarmalkoak malkoak maitasun holde bihurtzen duten gondoleroak, lokartzen aizen, eh, lokartzen aizenean ean burua zutik mantentzen duten ukondoak, nire gazta eta nire membrioa, Joni Bigud eta URG, txalo bat. Gabon, URG. Gabon. Zer moduz? Bueno, pixkoa flipatzen. E, Iarran, zati, <clears throat> guen dela aste bat, zizen igun hor bakarrikan, zure karta horrekin. Guen hemen pelota itxem, oh, ez dakit. E, bira, intxaur. Gure konfiantzan ikuste berriz ere lortzeko zaila duzula. Momentu otan, bau konfiantza gehiago Rosa Diezen programa <laughs> zure hitz eta minio por, alusiones jo nebigu mm, eh, neri ez pasa mikroa ere, gaur eh, paso ah, Ez ez eh, ez solastu Ez da ez solastu eta ez da hitz egin Hakin aiteke nundagon zure gorrotoren germena O nundik handatorren edo Zu, zu galdetzea ere Intxa hor maite Ze aste bat bakarrik usten zaituzte Eta ja, aserre edo Non dago amador Nuna egu amador Oh, eh, ah, Armando. Armando, Armando. Ah, ze, lengua astean egon zen Argentinarra. Eh, bai, hori da. Zagutzen duzu ez? Eh, bai, entzunuen zerbait, entzunuen zerbait egon hemen Argentina bat. Bai, ez, ba, nahi bai zuegon urrengo saioetarako, baina, baina, atera ez leuten bulo horik, eh, telezinkoran indo gala, ba, eta Igual, igual, listo, ni... Hemen nago, komprobatzeko gezurra zela hori dena, osak, hemen nago, ni, hemen nago, ba. zuen... Ni, nere... Iatzi izkizuet kriston ditz politak. Nere, nere partetik, eh, paso, ez dizut kasurik egingo, eta solastuko dut, edo ez, ikusiko dugu. Bueno, horrekin, horrekin gaudu. Venga, hazi. Piska e, izan daiteke igual entzulinaren entzat dena, baina bueno, bai, baita gombiatu entzat errespetu bai, pixka bat, eh? Gombiatu ere bai, hori egia da, eh? Orduan ondo. Bai, bai, bai, bueno, <laughs> Eiarran, eh, e, eh, erramarra da, etorri gara bai uerregetani gonbidatuen gatik. Eh, erran digute nahiko gambiteruak direla eta <laughs> horrela... Gambitero. Eta... Eta horregatik, beraien errespetu... Ba, horregatik bada bintzat. Beraietik, beraietik. Errati honen zuzendaritzari, kexa formal bat egin bar diogu. To. Ba, ba, ba, ba. To. Venga, venga, venga. Bueno, pues, hasiko gara, eh, klima violento honekin hasiko gara. E, gaurko gaia, gaurko gaia ba, ez dakizue. Ez dakizue, ez dakizue. Bota, bota pinue. E, gaurko gaia orkesteko beti bezala astero abesti bat jartzen dugu. Beraz, gaurko gaia orkesteko abesti bat jarriko dugu, nola ez. Ha, ah, ez diak, kanto barriko horien Ez, hau, hau sintonia da, hau saioaren oso polita. Orduan, gaurko saio orkesteko. Latam de blanco. <laughs> en algo mejor. Lo del supermercado ya lo robo yo. Y si hay muchas cámaras, yo no las veo. Si es una palia sin guión, ni dirección ni atrecho. Pero hay un menda que me da que su disfraz es de verdad le ponen una chapa y le despisto entre la leche y las bragas. Parece que alguien me ha gritado acción, me peto de cosas, la chupa y el pantalón. He cogido unos calzoncillos para las zurraspas. He pillado un par de botes de almejas en lata He trincado un poquillo de mantequilla por si acaso Y me pillo un batido y me suelto un eructo Eso es de regalo Me pongo a la cola hacia camerinos La he cumplido mi papel Ederra, Kim Putreak eta Debian letrak Eta hartu aldiozue itxura gaiari, egon eh, bidatuak, gantxe, txonan. Nik zer baina Musika falta zaida, pista bat gehiago. Bota piztinera, bota. Gaur ez dut mangitu eke karri <laughs> Marina ledako gordilloren <laughs> ekintzen, ekintzen, inguruko e, sola saldi izango da? Etzabil, etzabil zurruti. Ah, gordillo, gordillo ondila. Gordillo. Sat. Pocholo, txo. <laughs> Flakillo. Baina, bueno, etzabil zurruti. Ione eh, Bigud, URG, hartu dio zuetankera. Eh, musikan regetoiaren evoluzioa, o, <laughs> norakoa, mendigan... Nondik norakoa? Bai. Ez. Musikaren gatik, eh? A ber... Joni bigu hartu diozu... Ez egin aserraren, ba. Eh, e, eh, es eh, ez, ez, pentsatzen ari nintzen, eh? baina ez, ez, ez dakit, ez, sentitzen dut, ez dakit, gaur ez zait deus aterako, bueno, deus bueno, bueno, ba, gaur, gaia lapurreta, Lapurreta. Ah, lapurreta. Lapurrak, lapurra. Esto se resumate en un, eh. Bai, es. Gaur, pixatzen seguro torri nahiz eta... Nik asmatu dut. Bai, bai, hor gontzea. Baina personifikatu dut pertsona. Claro, igual, gehiak, gehiak. Zagi den, hor, oza, lapurta, hor... Oza, ah, bai. personifikatu den gainera... Eh, eh, Ekintxa bat. Ekintxa soziala sartu bai. dut. Kintxa soziala. Alerriak, Andalusia, lau herri, iru borroka. Iru borroka. Hau pa, perbin. Orduan, sartuko garaia gaian, sartuko gara bisturiarekin, eta lehen biziko galdera horakorra denontzako. E, nun eta zein izan zen, zuen ustez, historiako lehen biziko lapurreta. Nun eta zein izan zen, kasu, historiako lehen biziko eh, lapurreta. Ziko gara e, joni bigudekin, pixkat, mm, nahi badu, ez, ez, pasaio aserrea pasa. Joni bigud, Bueno, ez zaita zerra pasa, baina erantzungo dizut. Vale, Baina erantzungo dizut, e, galderari ez diot erantzungo, erantzungo dut, beste... Nahi dezuna. <laughs> beste bat. Bueno, haizu, min Osa, lehenengu, noiz izan zen lehenengua eta non hori ez dakit, baina errango dizut zen izan den eh, haundiena, e, lapurretarik haundiena, bai, zergatik. Bai, Balio digu. E, inoiz egin den, o inoiz izan den lapurrik haundiena, izan da, esto e, e, nola da irrati etzait ditzen ateratzen guain Joseina, Joseina Etxeberria Toxina Etxeberria Toxina, hori da, hori da e, ezagutzen duan lapurrika handiena Bai, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Sartu delako entrainetetan Aria saiatzen Euskal Herriko gazteri guztien ariemak lapurtzen <laughs> e, e, Xurgatzen Bai, bai, bai, bai, bai. Ez da lehenengo lapurra izango? Ez, baino... Aporretako bat da. Baino hori erran nahi nun eta hor bota dut. E, jasta. Bai, bai. Bai, venga. Eskuala poga. Teoria, bai, bai. Ba, e, benetan onargarria bintza. Jose Ina Etxegarria e, Euskadi gaztean. E, nire lehenengo, lehenengoa akit dezela. Lapurra. Guk Gu, bai. bizitako, o bizitako garraian izan daiteke, beste, beste gari batean, no, bai, beste, historiara joan gaitezke. diga, eh, galdera historiako lehibizikoa zein den, gero hortik aurrera. Bai, bueno, ba nik esan eh, gonuke, eta bu lenguan irakurri nun, eh, bat zeo noin dela berreun mila urte, protozoo bat. Berreun mila, exactamente, eh? Bai, berreun mila. Eta ordun protozoi eh, izan zen kapaz sartzeko eh, magma fitoplaktoniko baten bai, bai, bai. barruan mhm. eta usurpatu zion RNA, ez ADNA, eh, bai, eh, RNA. Koño. Eta ordun hori izan zen uste lehenengua. Dioten ez, eh? Osea, ni datuak... Irakurri dizunaren arabera. Bai, hori da, hori da, Nik ez, ez, naiz bizizan gara, eta claro. dizen, izan Ah, hostia, mitokondria, zai, aluba. <laughs> Ez, ordun... Ez duzu libururik idatzi gai honi buruz? Ez? Ez. <laughs> Seguro? Baina proie... Tezina bat ainaiz pentsatzen, baina... Tichina? Tezina. <laughs> Eta... Te suena? <laughs> bueno, laburtzeko pixat, errepikatu bai. berriz bai. teoria? Ba, hori dela berreun mila urte. Bai, bai, bai. Ba, zegon... Eh... Protozo. Protozo bat. Eh, da ba, izaki bat ola da zoologiko bat ba horren aurrekaria protozo <laughs> eta ordun ba sartu zen mitokondria batean ta laportu zion RNA mitokondria ha ribonukleikoa. vale vale vale vale eta ordun da kukua bezala kukua bai. bat hartuta ubi jartze kuku bat hor ba beste dozen txoritan kabilan eta kuku azkenian ite pa pa pa pa dena gatoa, ma por culo vale, sabe Ba, hoy viño, indela berreun milla. Protozoa, protozoa, bai. eh, URG, eh, Chonan. Ah, ba, zu bidaiatu azara, eh, eh, ba, jakein barko zenu olakotaz. Iñaki urdan garin. <laughs> Zesango ez, ba. Bai, bai, Zesango ez, ba. Bai, bai, bai, bai. Iba... Nira, ez, oker espanago, ezagutzen ez du. Ez ez ezagutzen, eh, bai, bai, pertsonalki bai. ez, baino... Baina ordu arte ez dezu ezagutu lapurtarik orduan. Ez. Ah, bale, ez. bale, bale. Osa, lehenbiziko izan. jakin badakit, nola badakaten eh, privilegio hori eh, Ginebrako... Genev, Genev. Genev, Genev, Genev. Kant, kantoi horretan eh, lan egiten eh, nabilen, eh, nabilen ez. Ba, ba bai, Iñaki Urdangarin hor da hor dabil eta Elenakin eta kontuakin eta umeekin eta Elena es Cristina, eh? eh? Cristina. Cristina, Cristina, Cristina. Elefanta es la infanta. Elena Cristina deitze da. Ah, Elena eh? Cristina eh? Barcelona. Bai, bai, bai. Ah, vale, vale. <laughs> Cristina eta Maria. en serio serioki, niretzako historiako lendabiziko lapurra izan da Cristóbal Colón. Mm, ona, bai. Totoma. to, to, Bai, bai, bai, bai. Mira, e, hor utziko ez ja. Motz, motz, la, eh, motz erantzunez, ez este Colón. Zabaldu behar teoria? Mm, Otxe. Ben, eh, nik uste da garbi dago. Bai, bai, bai, bueno, igual. Ez, ez, ez. Protozoen aurretik, eh, Cristóbal Colón. Eh, bai, bai, bai, aurretik, ah, aurretik, aurretik. Ah, o sea, Edo, zuk ze, precolombinoa. Cristobal Colón precolombinoa. <laughs> Pre... Ah, vale, vale, vale, vale. indo Es que, claro, Cristobal Colón desbreñado, eh. Pre-indoeuropeoa. Vale, vale, vale, vale. Pre... Indi europeo. <laughs> Bueno, baliteke bai. Hipster! <laughs> Hamster. Eh, bueno, bigarren galdera sartuko da orduan, pinpan. oro denontzako, orokorra, denontzako. Ez dakitzuek noiz pait lapurtu duzuen, baina zerbait lapurtzekotan, zer lapurtuko zenuke, te. Eh, zer lapurtuko zenukete? Tabako, tabako, tabakua. Ja? Jon, Joni Bigud, ba, ba. Ba, bai, bai nizan ez, nizan ez. Lapurtzekotan? Bai. E, bueno, nik lapurtu dut. Hmm. Horietzen galdera. <laughs> zela apurtu zela du. Ez, oraindik ez. Eh, berdin zaila lapurtu duzu ez, pero mendik aurrera lapurtuko zerbait, zela lapurtuko zenu. Ah, Zita zure bueno. elburua. Bo, ni ni ni karamaru ni naiz tabako lapur profesional bat. Bai, bai, badakigu. Bada, badakigu. Hola da. Eta eta saiatu naiz hobetzen. Eh, nere teknika hobetzen bai, saiatu. Bai, askotan harrapatzen zaitugu. Bai. Estankotan ez da zuingo, ez? Ez, ondoko egin. Ez zinio paseiatik kan pasako hain dela, hain dela jabetu batzuk. <laughs> A ber, eh? Ez, ez, ez nahi zan joan horrein dik, ez, ez. Ah, bale, bale, bale. Ni naiz Robin Hood, baina e, eh, kontrakoa, ni lapurtzen diet, tabako ez dutenei, e, <laughs> hor, hor. Yeah. Bai. Jo, Mikel, yeah. Eh, e, ba, hau zutu, ah, bai, azkenengo zigarroa, ba, ba, bai, bai. ba, ba, ba, ba, Ba, ah, claro, bueno, claro. ba, gero... Hori da acto karitatibo. Prevención. Etxeak ez erretzeko tala. Ataque de prevención. <laughs> Ongi, ongi, <laughs> ongi esan da jokatua, ongi jokatua, bai. E, antxegi, bai. ze, ze lapurtuko zenuke, zer dakazu hola buru bat, burutan? Ba, lapurtuko nuke, guantxe bertan, eh? Hola. Mm, Roda rodaseko kolosoa. Bu, ah, o sea, a lo grande, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Ja ez eh? Ja bota zuten, ta, bai, o sea, beharko nuke hori lortzeko, claro. Delorean bat, Regres al futuro, pan jun, rodaseko. Ordun ja pakean gauza gehiago sartu dira, baino. So, ordun el buru, el buru saia markatu duzu, eh? Bai. Baina, el helburu handiak. Bai, bai, bai, bai, bai. Solik helburu handiak dituzten txuintzuz. Bai. Rodaseko kolosoa, adi. Bai. Rodaseko kolos. URG, zela burtuko zenuke, zela kazu... Teje manejetan hor burutan. Bai, gainera, orain bueno, ez nuke erramarko, baina ja, abudu egin behar dut. Gainera... Ah, ez erran, klaro, ez abixatu bai, txakurra dari. Ez dut, ez dut. Nola, hau ez den zuzen, zuzen, zuzen, zuzen. Ah, igual, hau, hau ematen denako ja eginda, igual, oh, eh, claro, claro. Ah, listo ahí. Bueno, eh, lemizko gauza, jautzi du nere lana, erran nizuen Google Translatorren. Ah, bai bai. bai, bai, bai. Zer, eske, un, URG Google Translatorreko... Eskuntza guztiak? bai, bai Mom momentaneo, simultaneo, pun. Zuki Buski Bai, Dena, baino, bai, baina baina bai itzut eh bueno, aurrekoan eh, azaldu nun eh, iztegi pila bat eta hola ta bueno, osolan dauka ofizina bat hola bai. de iztegiekin, de to, bai. hizkuntza guztiak. Elu y armoros, elu y archino, eh, eta chaskis paquete pare bat. Chaskis eh. paquete bat, eh. bai, orain jarri zaten chimino bat ere nerekin lanean. Bai eta biek gauden lotuak kate batekin. Mm -hmm. Hori utzi dezu ja. Utzi dut. Ba, normal. Ja uste du dela Nahiko esposet. Eta ordun eh, nahiko nikena da ba, Googlekoa hola putada eder bati. Ondo, ondo ina. Bai, bai. Eta ba. la portuko eh, USB bere USB guzti. Gordetzen dute informazio guztia USB batzutan. Claro, claro. Eh, que de colores berenetakoa, denak, denak la portuko. Bai. Bai, les bai. jodes vivos, bai, gaina. Bai, bai, bai. Y muertos. Bai, bai, bai. bai. Hiltzen dia, tala ere ziren jodidos. Bai, bai, bai. <laughs> bai, bai, bai. Pues hori da horrengo nere kintza. O sea, golpe a Google. Mm-hmm. Google y... Bai, bai. Mm-hmm. Muerte a todo. A Lucio. Ahí que usted no tiene reportaje, ¿os Lucio, ¿dónde ya? Lucio, eh. Lucio, ¿Cómo se Lucio. Txonan, zer laportuko zenuke? Oaintxe bertan, edo? Bai, ez unian. Ba, estanko bat, edo, ahian. <laughs> Suskribo, bai. tiesto ditu, ya, Ez, ba, oaintxe bertan ez dakit, ni... Tigreton sale amorratua naiz. Tigreton? Bai. Eta gian... Tigreton eta Pantera Rosa batzuk laportu gunituz, gian. Ma ba, hori batzuk edo bat... Batzuk, batzuk. Batzuk, batzuk, ba, batzuk, batzuk, batzuk, batzuk, berrituzu batzun batzu gutxinez, asetzeko. Tigreton. Bai, tigreton eta pantera rosa nik uste. Esate dute, ese eskatzen zutela katxetian <laughs> pantera rosa batzuk. Hori da, hori da, lehen urbana. Olako eskadera. Lehen urbana. Ese ako lehen urbana asko da. Toallitak bai eskatzen eh, zituzten. Bai, bai. Igual horregatik anezin dute, jo, Madrien. Horregatik. Hori da, zutxura. Jartzen dute, hai, biktimaz. Esaten dute, nola, nola pasatzen zaten toallitak eskatzen dituzue. Hoi, terrorismo aktiua. Bai, bai, bai. bai turismo textil. Toallístico. <laughs> He sang, Sometimes I wonder if I'll ever be free, uh, free of the sins of my The weatherman said the 17th would be sunshine and it wouldn't be too hot. Tim Tim Teree doesn't like sweating. But that night the weatherman came on crying, saying he didn't control the weather, that God was real, that he's lucky he, God didn't strike him, the weatherman with lightning for taking the credit sometimes, and that he, the weatherman, was in no way responsible for the hurricane coming, and that we, the viewers, should pray Jesus into our hearts before it was too late. Super Bowl Sunday was out. All the women wanted to see the game, and the men were pissed at their insensitivity. The 20th was supposed to be a definite. We looked for some but still the storm, didn't find any. Settled on the armory instead before they moved the homeless in. We'll bum rush it anyway, I said. It smells like a collection of a thousand farts in there, they said. So we waited for the approval of the city contract to build a Bastille, which set the revolution back five years. bueno, aurrera goaz eta goratu, bueno, astero bezala, gaiari, ja gaiarekin zerikusia duten eh, abestiak eskatzen dizkidela. E, eh, on, txonan, adibidez, zu, adibidez? Bai, ba, gaiak. gaiak ze, ze abesti inspiratzen dizu? A ber, ba, nahi gaiarekin bat... Eh... E, eh, di joan abesti bat okorritzen zait Hola, orain, eh? Orain, orain, bote pronto bai, bai, bai. Pumpa eh, Alfabil, forever young Ah, klasiko bat, eh? Klasiko bat. Forever Indie rockeko klasiko bat. Eta nola, no, zerraitik laporreta eta oeste nola... Ba, niretzako laporreta bada lotua gaztetasunari nola baitere, ez? E, horrelako, lotura, gainera esango nuke lotura metafisikoa, claro, ez? Claro. badago, realizatzeko behar bat gaztetasunean, ez? Eta, eta bueno, da nola realizatzen gera askotan, ba, limiteak ba, hautsiz edo pasaz, eta, eta askotan hori egiteko ba, behar dugu, ba, adibidez, beste goz askoren artean, la, la, laportu. bai, bai, edarra, sakona, e, bai. Voilà, voilà, comme super. No, anava a den Geneven egon dela urte. Ne inspiratu di Dorian Gray. Dorian Gray. se Gray, beti gaztetas, gazte zeon da, eta lapurtu entzun besteen Ta, gaztetasun askotan bai trampa gata izan daiteke, ez? Dorian Gray zer da, besti bat edo? Dorian Gray zen Oscar Bai, badaki, hori, baina eskatzen du abesti bat. Bai, bai. bueno, bai, hori gero, <laughs> gantxe gero eskatuko diot. Ah, Orduan zuria, txonantz... Eh, alfabil. Alfabil, eh, sartuko gu, alfabil. Forever Young. Let's the bomb not. Forever Young. Eh, momentu historikoa honetan eh, autxontzita zerbeza saioan. betirako gazte. Deutschland, Deutschland, ube Entzuleak badakizu ez eh, ergaitik, mm, gomidatuak horrendik ez, baina no, aipatuko dugu. Eh, Johnny B. Good, What, zure abestia zein da, zure proposamena? Nere proposamena, bai, eh, da, eh, telebistako serie bateko sintonia. Eh, mm-hmm. eh, jo, gustaren zan pila bat e, eh, telesai hau, eta da, makina bajan ah, la dozen ematen bai, bai, bai, bai, bai Pedro Reyes, bai, bai, eta hori. Difunto, Pedro. Eh, grande, grande máquina baja. Eh, máquina baja en eh, sintonía. Máquina baja en sintonía, técnico. Apa. Hola, rumba va toda, eh. regione guipuscoana. Arrivato il Martino Caritano, Garitano, batasunieri piccoli elementi. Il mio baciocchi estate sempre nato. Ca- cari caricano. nazionale, sua decisione ha possibilitato che il Batasuni questo carnavale, il mio baciocchi sta desenfrenato. Cari caricano. americana del suo fratello amici caro Arnaldo i va a facere qui lì della gana il batassuno di San Sebastiano cari caricano Ederra makinabajaren bertsioa, ederra, ederra, el último chorizo. Aurrera goaz saioarekin, Galdera sakonak baldera ba, bat batean eh, utzita, galdera motzekin eta pertsonalekin sartuko gara. E, Hau egia, zuzen zuzenekoak, ezker korrotxetarekin e, eh, eman Gabon, boxeo sale guztiak. <laughs> Ogi torri, bai zon, eskuaro gardenera, ezker korrotxetarekin eman dio. Bueno, e, Pedro Mario Goikoetxea, hostia. Pedro Mario Goikoetxea, bai. bai. Bien, politiko militar. <laughs> Eh, galdera motzak, gantxegi. Bota zein izan da lapurtu duzun azkeneko objektua objektua ba Hana Montana kromo batzuk <laughs> bai zain nahi ziten kolekzioa eta falta da justo bat betetzeko eta bai Hana Montana bai hori ingurukak badakite edo sekretu. Ba, psikologo tanteo naiz, eh, bino, ba, zen gehiago beste rollo bat, bino. Jana ba, Montana edo Miley Cyrus. Ez Jana Montana, Miley Cyrus ya no me gusta. Ya, ez, ez. Ez, ez, ez, Justin Timberlake ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, zen lehenago gazteago zenean, ez? Ah. Miley Cyrus, Claro, claro. Aurren mochila eta estutxetan. Bai, ba, Jana Montana, Jana eta porros jankiak. Ja. Kutxi, kutxi! <laughs> Orduan jara montaren kromoak. Bai. Osa, kromoak egiten dira orain dikana gaur egun. Bai, bai panini. Panini. patutu. Ba, patutu. Jo, hostia, kromoena zan, ez. Kromoena bai, kromoena zan... Azan fenomeno nahiko ba, ipagarri bat gure gara. Gure gara, bai, gure bai. gara. Gure gara, bai, gure gara. Eh? Nola hace un técnica bat, eh? Bai, Iteko hola, tak, tak. Ah, baina kromua, ah, bestia, es, pegatzeko. Eh, es que gantxe pixka zarra orduan igual. Claro, claro, guikita ah, ah. egin un kromua, guiño, indura. Ah, pegatina. Oie, que bai, oie, que ah, bai. Ah, pegatina. Eta dero, txapak, txapak, nola jartzen zetu. Txapak, vuelta tu ire. Bai bai, eh? bai. bai, bai, bai. Bueno, zibiltzen zarela. zen egin Superman bikoa inula. Oketzen zen egin plastik inua. bai. Nioan eukan dienderak idatzen. bai, bai. Vicente Belda. Patrocinatzen zen. Hor, obenak ziren, zinzano txapak ziren obenak. Las que más deslizaban, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Teknika depuratu da. Bai, bai, bai, bai. Eh, tabernan ibiltzen garen... Bai, zuek, jingo, Bueno, ez. Eh, bai, bai, bai, bai eh, egunero berroita marmila aur. <laughs> Txapa! Txapa! Txapa! O sea, goenka bezala orduan, barsobian Bai, bai, sentitzen zara, sentitzen zara nahiko, bera. Bai, <laughs> eta bai! Eri egin azagok. URG, venga, ya que tal chapa que inzauben, zuretzago. Eh, señi la portuko señeo lenago larogei urteko jubilatu bati edo sei urteko aur bati. Sei urteko aurr bati dudik gabe. Sakondu, sakondu, goi, zeba, zeba. Hain, gaina ez duzu pentsatu egin. Ez, eske, urteko jubilatu egin mateate, pixko bat hola, tegit. Ez da pena, baino... Ba, emango, sentituko nintzen asko ze gaizkigo. Ez duzu du bat egin, apurtekotan aur bati. Bai. Mean, zu aurrekin da ibiltzen zera, Bai, bai, horregatik. <laughs> bai, aurre gaur egun baute zer ez dute. Eta, bueno, pues hori, etortzen dire tabernara, txapa, txapa, oyuka, gainera modu txarrin, eh, errate maia zuez ez, atzo eman izkizun manitxun guzik, eta gaina izki, inkluso ireki un botil bat emateko, baina gure zude eskertzen ez. Eh, ja, ja, eskertxarreko adia aurre. Bai. Eh, jubilatu, kin, asko zobe. Ja. Yeah. Orduan ez, ez, eta jubilatu gira lapurtzen diet, eh? Euren aurrak, sei urteko aurrek ere lapurtzen diet, orduan. ja, etxetik lapurtu gehiztik. Bai, ordun, kese jodan, sei urteko aurroiek, dena. Dena. Ja, jo, Laro urteko jubilatu kabroiak ere gaude, eh? Bai. eh bai, gainera Eh, Choni. <laughs> Chonander, Chonan. Chonan. Erran. Erran arren. Erran, erren arren gambara. Errazun. Eh, lapurtu aldiozu inoiz musu bat norrabaiti. Ze polita, eh? Zuretzat Lapurtuko <laughs> nuke Eh, ez, musu bat, musu bat Musu bat Ze memoria egin behar ez du <laughs> ba, ba, ba, Bai, denbora atzea da jumar naiz. E, e, bai, bai, bai, ez uste, imaginatzen bai, ez, ez? Eko zetu denak diela. Ba. eh? lapurtuak, bai. Bai, nik uste, bai, bai bai, bai, bai, ba, bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hostia, suena un poco mal. Eh, ez. Eh, la, la, es, la, la, Igual, da su uste duzula Zula Valles, vayan todas las dela de la ESET, igual, vay. Hori, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Bai, Bai. Noiz o noiz la, la izan dut bai, Sortzen da bai. eh, Oera bat zu, Bai ez uste ez Aukera da gola musio mateko az musio matera Ematen dut eta gero Kobra Eta gero bai Zaplastekoa ba, Zaplastekoa edo bueno, edo, eh, bueno bai. Zu... Eh, bai bai nik uste bai ez Bai bai bai Baina nahiago ez eh, Ez oroitzea momentu egitaz Bai, baina nik uste bai. Deseroso? Deseroso. Deseroso. Ah, Deseroso, seria panda, no? O Grizzly. Brutalidad policial. Eh... <laughs> Barca, tú. Eh, Johnny B. Zenbat aldiz lapurtu dituzu hoteleko toailak? <laughs> Inoiz? Venga. Ostia, ez nahiz hotele batean egon? hotel, eh, bungalo edo... edo... Mm, eh... Camping car. Camping car. Bueno, eh, igual hau erratia, igual pixkot, dan ere kontra gainon. Bai lapurtzen ditut toaiak eta horako gauzak... Lagunen etxeetan. Eh, oh, Gombiatzen oh, Eh, no seke. Aurrekoan egon nintzen lagun baten etxan lo egiten, baina ez dakit ze pasa zen, errezen dena, ez dakit ze, bohako gelatu aia, eta bustia, no, no. Claro. Ez, ezin, ezin izan, <laughs> ez da beta aurrekoak ere ezin izan ditun lapurtu. Ez, eh, erreta zegoen. Hombean, eh. <laughs> egiten ez duzula hoteletan, Ba, mitikoa da, mundu guztiak. Eh. Eh, ez da nire estiloa. Xaboiak, ez? Xaboiak, bai, bai, bai, bai, bai, eh, bai, pastillak bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pastillak bai, bai, bai, bai, bai, bai, Xaboi zalea. Eta zertarako xaboia, jakin baditek, eh? Xabonatzeko. <laughs> Zer bada? Logiko ki. Ah? Nahi duzu igurtzi? Nahi duzu igurtzi? Nahi duzu Bai, xaboiak, xaboiak bai dira, mitikoak ere bai. Eta bueno, minibarreko botilatxoak, eta gero espagatu, eta... Jo do jendia plasmak eta dena lapurtu ditula, eh. Ostia. Ja, unos niveles, o sea, ez daun batek esan txia, bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Horretaz bai, Uze, bai. Eta, gorde, eta, zesio, gordetzen di, eta gordetzen ditula eh, kamiseta azpian, eta ateratzen da horre lauteletik. Hop, kontol, torso, <laughs> Tablet. Tablet. Tablet teletablet. Jarraiten dugu, galdera motzekin. E, Gantxegi. Bota. Carrefour edo Eroski. Ni garai batean nintzen gehiago prika. Uita uit. Carrefour pasazien nian ez. Ah, uita uit. <laughs> Casino. Bai, bueno, ba, gizu, mean, laportzeko. Ba, ez, eh? eroski. Baina hon nintzen lanian eta ezagun batzu ditut eta... Bai, Errexeago laportzeko. Pumon dragon, baki, osea, buruan saltzeitxe, ja ikastolatik, ja no lo puede sacar. Ni odiando a la Arizmendiarreta o... ¿MCC? Ba, ba, me Dios. Beti, beti. Me cago en Cristo. NCC. NBA. Hau pa los Lakers. <laughs> Orduan, erraixago igual da ereskin lapurtu Carrefourren baino. Bai, du gabe. Bai, ez. Konprobatuta. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez, ez daude hain segurata txunguak. Carrefourren Ni Carrefourreko bezero naiz barkatu, eh, baino bai, bai. Eta txartela daukat eta guzti eta astero egiten dugu Carrefourren. Eta hor lapurtzeko? baino baina bueno. Ben lapurtzeko hor aixa, aixa edo? Eh, bat eh. Zaila jo, ez dakit zen bat segureta jarraitu zen, gainera ezken bai, bai. Baina, con las preferentes eta movida horrekin que se jodan. Ja, ja, pues bai. Baina ondo dago, Carrefour bain benetan, daukate ez dakit zuek eh, interesatu azodeten, edo. <laughs> ez, agien publizia de egiten ari nahi zela. <laughs> Eh, ja, Carrefour Eh, ja, bakit, baina, a ver, osea… Le Carrefour, zer da Carrefour? Eh, Hemen, zeu duen jork ez dakila. Suizo, Noski nahi Zerra nahi du, ez dakit, ez dakit. Carrefour? Carrefour, zerra du. Gurutze bidea. Tak. Eta eh bueno, erran nahi nun erran... URG jakingo zun, ze Google egon da Google Translator egon da lanean, eta jakingo zun Ni ez jot, eh, hola gurutze bideak Ez zute galetu hori Ez, bineo, zentu ez jot inoiz hartu ah. Eta da, kuriosoa, fijatzen baldin batzatea, agian ja juten nahi nahiz pixate, baina eh, Carrefourreko zea, o bueno, ematen dula, bueno, bueno bai, bai, bota, bota, bota, bai, <laughs> eskeda edo arrai bat. Edo arrai bat, hoi da. Edo arrai bat. Ola, mitiko, mitiko. Bai, eta nien nintzen, ko, e, nien nintzen kontuatu, e, eh, niren eskalagunak esan arte, zikusten duzu dezu, oi hartzen dagoa zen bakoitzen, ikusten dezu hor, eta zer da? Nire ikusten, ba, fletxa bat, <laughs> fletxa bat, eta bi, ez ez, muy, muy, izan, muy ote izan, e, e, osea, fijatu zaitez, utxunean. Utsunean. Oh. Eta utxunea begiratu ez dio, eta zea dago. Barruan jangoiko. Hostia, oteiz bai. Carrefour bai, alderantziz esaten baduzu? Zetezu, abe satan. Txar, <laughs> Nik, nik erran nahi nuena zan, bai. eh, ez dakit zuek interesatu azaduten edo ez, baina ez, egitan daukatela eh, eh, bio pasio bat oso oso interesgarria eta prezio, da marka blanka, baina prezio superonak dituzte eta Hostia, esto estoy en una publicidad. Va, va, va, baina tira, igual sale eh, algo, eh. A ver. Está aquí su que interesatuz auten eko eta bioproductuetan eta hola, bai, baina dena lapurtzeko, eh? eh? Bai, dena lapurtzeko. Ah, vale, vale, vale, vale. Lapurtze ba animada posible da Ah, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, lapurtzeko bai. Bueno, sabotea bai, bai, barnez hartzen dira lapurretuta, no. Ba, hartu eh, sei kilo lehat eta testiletan utzi horra. Bai, ba, hori, baina lapurketaren... Eh. Eh, lapurreta la japonesa. Bai, bai, bai, bai. Nora bueltatzen gera, nora gera, Bada, gordilloren asunto guztiak. Gordilo, ba, gordilo. Gordilo. da. Un, dos, tres, va. <laughs> Andalucía entera. pertsonan, beha, zu haintxe erantzun, karrefuren um, um, uh, iragarrik egin dezu, minan zure galdera hauen. Bai. Ah, so, eh, markatu, eh? E, lapurtzen bazaituzte, nola, edo, edo la, la, noizpait lapurtu bazaituzte, nola erreakzionatuko zenuk edo nola erreakzionatu dezu nola bain arte. Ze, ze ba, lasterka egin, ba, alde egin, edo, edo eskakrotxeta eman, edo... A ber, neri zorionez, etxean, e, eh, ziate, inoiz lapurtu, etxean, eh? Etxean, ez nire gurasun etxean, ez nire etxean. Nire kotxeetan ordea, bai, eta bat baino gehiagotan. Eta, zu, barruan egon da? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Nire, zuzenki ez, baino kotxean, bai. Eta lendabiziko aldian, goatzen naiz, eh, izan zala, aste arte edo, aste azken bat, astean zehar, denara. da. Eta, <laughs> bai, bai, zinera, eh, zinean neon, zineko azken saioa, e, sesioan. Olfa. Golfo. Bai, eta eta claro, aste arte bat Donostian eh, eh, ez da gizortu zer duk izango zian, baina eh, demagun Ezu, gaueko ordu atak. Zinemaretoren publizia da egin duzu, a ver zein. <laughs> Ez, ez, ez, horrengotan ez. Finito. Eta bazinetikan aterata ezakit Donostia ezagutzen dezuten, baina printzip, Barkatu. <laughs> Príncipe, bai, ba. Eta, ba, alde zarretikan, e, eh, ba, nik, e, eh, oteizaren eh, eskultura dagoen toki horretatikan egon, neukan kotxea parkatuta, eta, karo, aste arte batean, aste azken batean, dena utxik, gauek ordu batetan, eta, jo, are, areaka iristen, da lagun batekin joan eta ikusten bi horrelako bi silueta, eh? E, ikusten ja bi silueta mugitzen. Zipaioz. Eta, eee, bora? E, <laughs> Eta, ertzaintza zen, ertzaintza, e, zibilez, osa... Lapurtzen. Ez ez. E, arrapatzen, batxilotzen, bai, bai, bai, bi tipo, zaudela, e, hain justo ere, ba, nire kotxe barruan, lapurtzen, baina gainera, dena txiki, txikitzen zen, nire, e, nire ateko txasisa, intzuten ezagit balanka batekin hola, baina berra, oita osgarra duko, E, zea bat eman zioten, eta zan baino, txiki txiki Zer zen nukan kotxean hain hain Ba, karo, ni oain dela, ez dakit, amar urte baino, haian, ez dakit Baina, aspaldi, eta neukan gogoratzen ez, neukan gitarra atzeko mm. partean mm. e, ikuste zala Eta... Musikari gabe bai Nituen, nituen, e, bon, arropa, gauza pila bat, enun pentsatzen orduan Ba, mitiko, ba, sartzen, e, sartzen, sartzen atzeko partean, eta karo, ba, horrikus gaize honez, ba, Eta, kao, ni iristen gera tokira, eta ja flipatzen, ja ikusten estena guztia, ja, ja super cinematografikoa. <laughs> eta, eta, kao, e, artzentzek, e, hor, e, mantenganse a un lado, soy el dueño del coche y tal, eta, vale, vale, mantenganse y tal, Ba, ba, ez dena horrekin topatu nintzen... E, e eskerrak eman eh? Ez dena, barruan gelditu zen, eta hoi e, aurkitu nintzen, aste arte batean, goizeko hiruak edo lauak arte, antiguoko komisaldea gira jun, salaketa jarri, tralalin tralala, auzora juten nire atearekin horrela or, guztiz okertuta eta txikitu eta, bueno, bueno. Ez zen abixu bat izan. Zintzen galdera? <laughs> Ez nola erreakzionatuko zenuke edo? Flipatu nun. Bueno. Flipatu. Flipetan. Fli, flipatu. Osa, ima, imaginatu, kontatu dizuet estena. Bai, bai, bai. Nik uste Carrefourrekoek zu konturatu gabe lapurtza izutela, eh? <laughs> Oh, ez, garai horretan, garai horretan enun, en, enitun erosketa Carrefourren egiten oraindik. Ez, ez, ez, ez. Hortxe, txonanen historia. E, eh, Jone Bigud, bagizu zeto den. Aster, eh! Asteroko top 5 Aztero eskatzen diot Johnny Libby gaiarekin top 5 bat egitea Eta e, egiaran, e, azte honetako egitea zaila egin zait, eh? Horren dago pixkatola pintzekin hartuta Baina egiguzu lapurtuko zenituen objetuen top 5 bat Objektu edo, edo gauza simboliko edo top 5 Eba ez, ez dizu top 5 ik egingo Bueno pues. Eh, va que es un algo protesta modo, te llama en Goizut, eh top top 3. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, valido, valido, valido. Mm, vale. pues top 3, top 3, 3. Three. Top 3 Free Free Free eh, Lapurtu gonituen hau baino Errango ditut eh, lap, Lapurtu ditudanak. danak bai, bai, Lapurtu bai, ditu Interesgarria guau indik Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, Irugarren postuan eta Pesaki zergatik baino garrantzitsuena Esan dudan bezala Tabakoa Bai Tabakoa lapurtzen du Terres eta Azkarki ba, Eta eta gustora gustora gainera. Pairatzen ditugu. Ba. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> Gaur adibidez lapurtu nire bakoa eh? Probetxatu eta lapurtu. Baina, in... Ah, hori ah, truko lapurt, ez lapurtzeko, ez lapurtzeko. Igual lagun bat, ez, e, e, jendeak lapurt, ez lapurtzeko berari, zigarroak, edo zula, erratzen zula, beltza. Bai, eskola ez ditu jork eskatzen. Ruin. Katalunian eskorpioiak sartu dituzte. <laughs> bai, egia, nik ezagutzen ezagutu nun tipo bat institutuan, eta hau egia da, e, e, joaten zela, osea, ateratzen zen, dukados pakete batekin, baina on rellenatu, o sea, tabako rubio aquí, oh. baina dukaos tabako paquellaki. Ahí bai, Jendiak ez eskatzeko. Oiten zun lezoko batek, eusten palmera bat eta regaliz bat. Eskatzen eh, man, puska bat, ajartzen zizun regaliz, eh. <laughs> jo, ba, jendia ona, eh, hortan, eh, hortan, hortan, hortan. Jatza, bai, jatza, tabakoa. Bai, eh, bigarrenean, bueno, bigarrenean, ez dut lapurtu inoiz, baina, baina, baina, Saiatuko naiz lapurtzen URG, eske, eske da, da delizia bat, usten duzu a huevo. Urrengo aldian egoten naiz zure garituan saiatuko naiz txapak lapurtzen, saiatuko naiz e, zure eta aurrei birsaltzen. Eta aurrei birsaltzen. Txapa trapitzioa. <laughs> un buen chapero. gustatzen ari zait, gustatzen ari zait. E, ba, da, idea, lapurtu botan lapurtu zintzanoko txapak dia osonak, evitan, eh? Egiten. Vale, konforme, konforme. Gero karrefurretaz itzein, eh? Osea, jo, jo, más. O sea... bat, top bat. Aurreko, aurreko astian lapurtu nun irrati saio bat. <laughs> lapurtu nun irrati saio bat eta eta gainera sentitzen naiz agitzarro eh, irrati saio hori lapurtu izanaz. Euske, gombiatuak ez dakizu, no? lehen ikusi zuen, zaiti dagoen aserre, lehen goaztean ni aur, bai. intxaur falta zen, eta orduan bera aurkez, aurkeztu zuen saioa, ni flip, Ba, ez ez dut ba, lertze, pero bai. Eta gaina orain sentitzen naiz lapurtua berriz ere. Sentitzen naiz lapurtua, baina on e, eh, berreskuratuko dut. Noiz bait. Kosta la kosta. Bueno, eh, ikusi barko ditugu audientziak, ea zu... <laughs> zu orkestu zen unuen egunean eh, audientzia gora egin zuen edo ez? Eta, bueno, horren arabera, gero... Audientzia nazionalak, oa ez audientzia. <laughs> Ni, no me metaiz en jaleos, eh? Ja, ja, ja. o sea, Ondo, ondo, top, top, top three, top three. Eh, URG. Ojo, eh? Bai. Aka berroita zazpi edo labana txiki bat. Aka berroita zazpi. Eh. Bai, sakondu, sakondu. Bai, eske labana txiki batekin ja sei urteko aurrak ez dira ikatze. <laughs> Ah, labana txiki batekin... Bueno, ezakize... Segun tokiko aurrak ibal bai, eh? baina ikizatzen dituzten aurrak ez. Oikin aka hauka berroita zazpi batekin igual ez tare. Eh? Ez ez hor azido bota berdek, eh? Aurra gungo aurra... Aurra gungo aurra gese karo. Ez que... Ba, ba. Gila da, bo... Nik izautzen ibiltze dire egitazko eskopetakin, kaletik antara... <laughs> Ta hola, eh, a americano. Isturiak. Da izan diate Iñaki rekarten semia ibiltzea la metralleta batekin. Bai. bai. Don este benta. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ondo bat. ja. Bai, Mira, hori ere bertan dago ondun, o sea que Dijo no ha condenado todavía. No, no ha condenado. Claro, pues como te correr ir a una bajada para ¿a dónde vas? Hostia, Nada. Kalashnikov. Kalashnikov. Rusua gauza gona egiten zizten. Ba, eh? Rusua... Rusua ez behar ensaladiak, eh? Ensaladila, demi ruso zintuten, eba. Eh, demi ruso. <laughs> o ruso, el. Eh. Ruso, grau, Venga, ruso, grau. Tuso, grau. Benidismo arriba. eta bueno, isten joateko pizkanaka asteroko lehiak eta e, galderak egingo lau alpor e, asmatzen duten. Mm Beraz, e, asiko gara zu gantxegi? Ah, bon, bai, ekin! Ah, jo haitzina! Asi frantxasarekin, asi frantxasarekin! Zene bakizu gantxegi, Bueno, gantxegi ezaguna da, beran, ja, baina bai. irraesa joan hitz egin dugu, berai, eta Alkatesan launa naiz. Alkatesan. Alkatesan, bai oia, hau eman... Em, oia daka? Emisi hau egin orduko ja, bai. Emixi hau egin orduko ja ez da izango, alkatesa, horre bat. Ez, nor torre orduan gero. Hau, ah, ez da gero, nor daki. Hau de horre kandidatu dauzkagu. Bai. Bai, bai, erra gaina, oia txe bildu, bai, errirako, pepe eta upeneko autagaia dauzkagu. Ciudadanos ez? Ez, pena, Dios, igual animatuko nintzen berako izatea, bai. Ciudadanos. Ba, dos bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> Bueno, ahora hemos dado un Testa, testa. Bai, Testa ferro. Caldera, tengo izquierda. Tipo test o tipo desarrollo. Test, tipo test, test, tipo test, test, test, vale. test. Bueno, bueno, su erantzunta desarrolla. Vale, vale, bai, vale. Bai, eh, el lado que era más izquierda, eh, eh erantzuteco. Galdera da. Milla vea acción de la munchen el grito cuadroa, uh mhm. -huh. vi tipo que la puerto zuten. Baina, notatxo bat usteko detalle izan zuten. Zer jartzen zuen notachoan. A, hau irakurtzen ari zaren bitartean gu deskoagonatzen ari gara. B. Milesker segurtasun faltagatik. D. Segituan moldatuko dugu. Ala E. Marrazki bat utzi un 1614 la cara de tu retrato. <laughs> ba, nik nuke segurtasun ezana. Nire bai, nire bai, tio. Bai, eh, hola, <laughs> pim, Bota ba, pronto txitsakan, hor, tak. Osa, mili eske, segurta falta gatik. Bai. Ba, sentitzen, eh? Maian, bai, bai, bai, bai, asmatu, eh. batxe, bai. Punto txoa, punto txoa gantxe gintzako. Mini pint. Mini pint. Y el eh. príncipe de Blanchefort bai. Se guía por las verdes pladeras del... A cobrarse el derecho de pernada Orche gure sintonia Hace inspiratzen dieten gure Gombiatu, eh kamelotzeko garaiak behar da edo... Errak, ederrak. E-, Kamela, sueño kontigo. Bueno, txo, txonan, zuretzako galdera, ja, antxegiren bidea jarraitzen duzun. Antxegi bidea antiguen. <laughs> Ea, bimila eta iruan, Anbereseko diamante zentru, zentruan, eun milioi euro lapurtu zituzten egon bilei. Handi gutxia lapur bandaren buru atxilotu eta amarr urteko kartzela zigorra sartu zioten. Nola izena zuen eh, lapur bandaren burua? Lapur bandaren, la, lapurren banda burua. suitzan eta ibili zera eta hau, bueno, hau. Juan José Barcenas. <laughs> ya estaba haciendo de las suyas en Amberes. Or bueno, pak eh, Amberes, pues, ah, zuten, han, han kusko zuten. Berez, ikusi zuten, ah, han. Kusko, ya, bai. Orduan, en la lapur bandaren burua? A. Enrico Casagrande B. Leonardo Notar Bartolo <laughs> Leonardo Notar Bartolo D. D. Rafael Acarra A la E. Yolanda Barcina Yo eh, Yolanda que es una Hortxe dago, oh, eh, zaila, eh? eh zaila dago, oh, zaila dago. Oh. Enrio ba, Casar... eh, galdera, diamantea zer da banko bat edo... Ez, eh, eh, ba, eh, A ver… Buba, ba, okei. Eh, Ez, eh, ba, ba. ba, ba, ba Diamantea. Diamante en zentro bat. Diamanteak zeuden zentro bat. Ah, ah bosa, ah, bosa. Bueno, iraikin bat, egon ah, museo, edo eta gintzen cojones den. Nik garen sartu wikipedia. Barkatu, errepikatuko diazu… Izenak. Urte, urte, urte. Ah, urtea, bimila… <laughs> Bimila eta iru. Claro, jakinda. Jakinda, eta da garrantzitsua. Ze, bimila batetikan, bimila seira arte, Rafaela Garra, sekulako utxune beltz batean sartu zala. Bai, egia. E, abestiaren munduan. Bai, bai, bai, musika. Ba, uine juston eh, drogan sartu zan, ba. Uine juston hiltzen, ez. Bai, bai, goian ah, bai, bai, bai. Ah, bai, bai. Ah, bale. Ba, Rafaela Garra uste eta Italia aldetik, eta... Eta esaten dutenez, ba, ba sartu zan baitere, pixkate, eh, hilabeteko soldata biskat, borobitzeko horrelako... <laughs> Horrelako trama zikinetan, eta nik uste dela, Rafael Acarra! Oh, mm. Es. sentitzen dut. Fuck! Dudatu duzu, eh, es. Es, Ez, sentitzen Juan Andrés. Ba, urruti etzen ibiliko, ez, eh? Ez, es ibiltzen zen asko gara jartan. Casa Grande, Casa Grande. Es... Estaré. Estaré. Bartolo. Leonardo Notar Bartolo. Bartolo, ya te digo. La flauta de Notar Bartolo. <laughs> and fill up the room with funk and rap. Bumping that 9-6, atomic mix, moving and grooving. You and your trick, and I recognize it's a new generation. Till I die, it's still one nation under a groove. Nobody move, that's the funketeer use that tube. Ez du asmatu txonanek, orain goz gantxegi da garailea, hemen, maiotoria. Eta orduan, e, eh, joan da, ber, eh, hemen, txekoak mantendu, mantendu kasta. Mo kasta ez, kasta joan goen da, ber, bai, dira. Joni! Bale, performance... Txarra, eh, txarra, Ze pena ez dago la cámara. No nos des la chapa. Ze pena ez dago la cámara. No nos des la chapa. Chapa. Oi, inda zagok chimas. Ze kakal banatzen duken. Carlos. Ta bixotza. bueno, ba, eh, Joni. Zein dira, bueno, hau, txona nahi jakingo du, Carrefour eta holakotan ditzen dago, mian. zein dira superficie handietan, Carrefour, Eroski eta holakotan, Uita bit. Eh, gehien lapurtzen diren produktuak. Bai, mm -hmm. bago estadistika de gine hor, porai, eh, ni sarean ikusiet, eh, Wikipedian. E, e, aukera horretik, baut erantzutia. Bai, bota, bota. Tabakoa? O, igual? <laughs> a ver, a ber, minan, hauetan ez dute saltzen, eroski eta hauetan ez dute saltzen. Tabakua. Ez dute, izatiz duzte estanko, la... Kampuan, baina... A campo kampuan, estanko bueno, izaten dute. tabaco tabako bio eta hola ere, bai, bueno. ez? Eh... Vale. <laughs> Oh! Nik orain emako izkizut erantzunak. Vale, existe tu potea. Tabaco bio. Eh, euskal tabakoa bat zeon. Ah, bai. Euskal tabakoa bat Bat zeon talde bataluaren aluaren algara. Oie, kabesten zuten. Euskal tabakoa, euskal Eta ze, euskal tabakoak ez du... Ez, ez du nikotina Ez du nikotina nik. Osea... Eh, ez, ez, ez. Eh, uste, ona dela gainea. Estarri jantzat. Bai, ez? Bai, bai. Eh, es un entzuna hori, ez da euskalta. Aha. Eta Va, bezala. Ba, busari buzakarriko dute virginiatik, da jarriko dut venga, euskalta bakoa. Eta euskal espida? Ba, existitu gabe. Ez, existitu gabe. Existitu gabe. Joan trintxerpera. Ba, oian hemen Bueno, eh... Zein dira, Jon, eh, Joni? Bai, bai. Eh, ba, bai. bai. Superfizia ondietan, eroski, Carrefour... Sa, ez da, ez tabakoa, ez Eh, bueno. Es. Eman izkizut, akuera, zu gota ez uzuria, eh, aukerak emango izkizut. A, tiritak. Ostia. <laughs> Tirititraun, tirititak. B, perfumeak. D, edari alkoldunak. Ala E, komunetako eskopilak. Bai bai bai. <laughs> bai. bai, bai, bai. Gero, gero, de rebotea, gero. Eh, bai, Zuke maitza, ba, o eh, maitza. Galdera, jarriko ez ez, ba, bai, bai. Ez, asmatu ez. Egon eiz, lanketa, ba, lan, lanketa sakon batean egon eiz aurre ungu Ba, beti, beti galdetze dizu, a ber, zein den zure iturria. Eta iturria, ba, hori, ba, bai, bai, Neptuno, eta hori. Eta pio dozeko. <laughs> Barkatu, pio xi. Pio xi. Pio xi. No es suni, es xi. Gelito bueno, bueno, bai, eh, eh, ba, eh, ez, e, erranguz, gustatuko luitzaidak izatea, ez dakizak erratik tiritak. Gaina diena eko merkeak tiritak. Ja, <laughs> lapurtzen ari zeko ez dakitzen mario duten tiritak. Baina, e, kontatzen dut historia txiki bat bai, baita. Baina, bai, Tiritakin... Ez, ez, ez, Bai. E, banun, bo, baut lagun bat, e, kostatzen ditzaion pila bat lapurtzia eta hola, baina beti naizun, ez? Naizun lapurtzia. Nahi eta ezin. Nahi eta ezin, baina bere kostatzen zitzaion. Eta behin animatu zen, eta jan supermerkatu batera, eta animatu zen, hosti, ate baru zerbaitera, eh, lapurtu, ate bana zerbaitekin lapurtua. Eta joan zen, eta atera zen, arro, arro, lortuzun, zer zer lapurtzea. Eta hostia, eta zer lapurtu duzua, zer lapurtu duzua, eta ateratzen, hola, azucarillo <laughs> azucarillo batekin Holako azucarillo txiki batekin da Ze txorua, eh? Ze, lapurtzeko da lapurtu azucarillo, ba, enduzki bai Zure laguna gaztea da, edo? Bai, bai, bai, bai. Claro, eske, barkatu esatea, baina itzultzen gera, eh, oh, subjetura. Eh. Hau da, bai. gaztetasunean borderline guztioiek eh, pasa direla, nolabait errealizatu alizateko edo nola bai, bai, bai. bai ez? emisioaren eh, astapeneko gai horretara eta ni <laughs> eta eta ni ba ba, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, ni bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori ez eh, ba- la bai bai a bai. bestia eh, a osiera jarri egun a bestia kim putrak eta dibientresen kleptomania izan du ara eh orduan tiritak tiritak tiritak tiritau ba alman alman errebotea errebotea ah. tiritak <laughs> bai errebotea berak tiritak esan du ez da tiritak E, eh, gantxekik tiritak eh, erran, errandu berriz. E, per, perfumeak, perfumeak, perfumeak. Perfumeak? baino ziur. Gantxekik da gure txapelduna, eh? <laughs> Hori da, hori da, hori da, Oteiza. <laughs> Oteiza ez zegoen erantzunetan. <laughs> ba ez, eh, ez dakit nola ez dezuz, mesamia, eradari alkoldunak, dira, lapurtuenak. Eta zeatik gani izango dira eradari alkoldunak bakizu emakumeen artean perfumeekin sekulako sekulako obsesioa da hola. Ze, edaten dute, edaten dituzte. Eh, bai. Yo te digo, Harry Colonia, ugaizki usaitze zu. Eh, jabe. <laughs> Ez, benetan, baino, hostia. Eta ni guste da gola askoz ere zabalduagoa emakumeen partetikan lapurketa. Ez dakit komertzea hundietan edo txikietan, baino, a ber, Eta hori kuriosoa. Ah. Hori ez duzte iten bigune feministak, ez? <laughs> Hortaz ez... Baina, bueno, vaya. Me peto de cosas bizardunako horri buruz aritzen zi... Eh, Marxismoa espir, Mar eh, txistorra bokatak. Eh, txistorra bokatak. Poco antes de llegar. Eh, piskat pasazago bio, jakiten nei. Abiste eskatu dizuet. Eh. Nor falta zaigu. No, gracias. Nik ez dut eskatu hendik. Ah, uh, uh, gantxegik ez da, bale. Orduan azkeneko bi abestiak, piskat azkeneko eh, espreina gina arden. Gantxegi izura abestia zein da, bota abestia dola polita. Bueno, ba, nere abestia da Mauriz Aldeiturriaga. Oi, bai, bai. Eta ditzen da potnepioak Potnepioak? Bai, eta da ez du abesten beak Baina dultzaina badago hor, leonena hor Eta bai, oso telurikoa irutzen zait Telurikoa, bai, bai, bai, bai. Maurizia! Izen, ere bai Lapur fina, Maurizia, ez? <laughs> Maurizia, bilotza lapurtu zigun oh, Maurizia, oh, oh, oh. Bai, lehen euskal punkia Bai, bai Eh, potnepia. Potnepia. Bai. Maurizia tekniko jauna sartu al edo nahi dezunean. Nepia. Mauricio. Arra, arra, Mauricio. den den den den den Bai, bai, bai, bai, den den den den den den den den den den den bai, den den den den den den den den den den dute. Bai, bai txakurrek eta... E, eh, murzielaguek. <laughs> Xauxarrek. Xauxarrek, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai. Eta URG zuri galdera egin baino den den izate. Bai, bai. Iruitzen zait. Eh, Tomasito eh, ¿Tomasito o Tomatito? Tomasito. Tomasito. Eh, señores, señores ladrones, ustedes dicen a Dula Señores ladrones, que la cosa está muy mal. Bye, bye, bye bye. Me suena. Eguitasco cantada. da. tú Zu, O rumban. No sé Señores ladrones. señores ladrones. Orche técnico. Rockcito. Toma. Me dena dantza, bai. Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. ki, eh? Rumbístico ki ah. Ne, este chartu oso ondo, eh? Tomasito hau, eh? Piska tola. Que versión hau zen piskoa. Bai, bai, bai. Zen radio edit. Bai. Bai, bai. Luce chamarrat. Bueno, eta zuri galdera URG, jaketa... Bai. Eh, simple, simple, eta motza. Hauetatik, zein dira munduko pilapur famatu la, ba, mun, historian egin dituzten de, eh, lapurketa bo, bo, la, potenteak eta izenak emango izkizut eta hauetako eh, bi nor da besteak ez dira bereta, ba, bueno, igual badira lapurrak baina mm. A Luis Bitete Sellanes eta Ronnie Bix mm. B Asunción Cornavaca eta Romualdo Solves Oiek. D Sofía de Grecia eta Juan Carlos de Borbón Ala E, Markel Olano eta Eneko Goia Zaila, eh? Ze, bi, dire Bueno, A, B, E, D, e, B, ba, B, D, edo E Gauza zein da, zein ez da lapurra, eh? <laughs> bai, nik... Bai, bai, bai aldera da, zein, zein, hau eta zein... Bi badire, eh? Osa, bi bikote Es que ya Hiru bikote. Lau bikote sabes ki dut, bai. Pardon. Bai, bai, bai. Zein la lapurrenak? Oh, ya. Eh, la por la famatu bat historia historian. bueno, eh, ahora ni es contual zen. Ya nadie la es. Bueno, alatu kegu. Ahotatik zein es dira? Está la porra. Y azkenak igual. Ez ki bezakit, azkeneko eh, pensatu direla kirolarik, eh? Ez, ez, ez. Bueno, erantzun du! Errebotea! Osea, ez izan fascista! Pikea, eh, hemen daiaketan. Ez izan fascista, osea, bai, bai, bai, bai, bai, erantzun du. Kirolari... Uste, du kirolariak direla, punto, azkeneko galdera, venga, <laughs> erran! Ez dakizen diren, zen dire. Zen dire. No, azkenekoak. <laughs> bueno, ak, eske, ez da, bera ez da, gipuzkoarra, horretan? Eta? Horatik bueno, ez du ezagutzen. Eta ni naparra, baina badak izan da... Ramberri, ber, ran berri zizena. Eh, uh, Silveira. Zei zen adi. Juta iz Afrika eta jendia basekik Silveira zindekenik ez jakingo. Ez, a ver… Eh, azkeneko hazin Mark Lorano eta Eneko Goya. Ziklista. Eh, ez. <laughs> Ongi dago. Bueno, gipuzkara jaingo dute, eh, e, alderdik ideak ditugu Markilano EAJko EAJko bi alderdi ora potenteak eta Gipuzkoan azken alean egon dira. Hori ez duk entzen ziklista direnik. Ez, eh? ez, egia da, bera rato libretan rasoi bezala, igual txirrendulari. Eh, raxoi. Bai, bai. Bueno, hori bilirak ikuzkoan, ba, mendik eta handik hartzen. Proba dituzu edo? Bai, Eh, bueno, en enten orain ez. ozen eh, eh. que te va a salir Gai, que lo <laughs> ha hecho un spot del PNV. Sí, si me habrían llamado al menos. <laughs> Sucios Orduan. la orduan ez O sea, zein, zein ez, etzen laburra zen galera, Sí. Marke eniko goia. Ah, de Grecia eta Juan Carlos de Borbón. Luis Vitete Sellanes eta Ronnie Pix, edo Asunción Cornavaca eta Romualdo Solves. Ez dire. Eh? Ez Ez dire. no? Nik niri arrandu. Nik nahizta PNV ero ziklistak izan. <laughs> Berdin zait. Oiek ezin dire izan. Izenen gati... Bai, badira, lapurra, lapurra dira. Errebotea, txonan solbes eta bestea. Ez dira. Romualdo eta Asunción. Eh, Gantxegi, zerbait nola... Oiek etzien pinpinela. Niko oiek bai izango Solbes eta Asunción, bai. Bigud. Ba, egia da, Asunción Kornabak eta Romualdo Solbes ez dira apurrak nik daki dela, edo intzat eh, Wikipediak daki dela. Eta zer dira? Ez dakit, eh, Beraiek ere ez da asmatu. Asmatu dituak. Ah, bai, gustatzen zaizu izpenka gola izenak asmatutala, da polita. ongi. nekien ze... Arikita polita da. Eh, hemen eh, aurkezla jauna, bada solbeseko bezero <laughs> sitxua. Así que... Ba, ah, ah, ba, Solventatu eh. duzu. Ez garesti eh? Solbes. Joder. Zue gazai un riñón. Jaki goxa dituzte eta ardoak ere bai. Ba, eta pertsikoak e bai, bino amar mila euro kilu bai. Eh. Oida, oida, oida. Bea, lapurtzeko tan hor lapurtuko nuke aixan. Bai? Gustatuko nitzatek el sol bezen lapurtu. Markatu, eh, igual... Si vas a solves, luego no te absolves. <laughs> hard to get on the line with a new trainee cashier. Mm, bueno, ba, lehiaketa honaino, bukatu da lehiaketa. Aia bukatu, da? Ba, bai, gantxegi garaile. Honi gehiago nahi nun. Gantxegi garaile. Jaro. Berak bakarrik asmatu du. Bueno, more, erreboteak ez dute balio, Juan Andrés. Ez Juan Andrés. Jon Andri, orduan... Ondo, ondo, orduan saria... Saria gero... Eh, eh, off, off micro, eh, bango izugu. Saria o sharia? Gosari, gosaria, gosaria, gero. no le lepedita sable, chaval. Gosaria. Hala. Ordan honekin amaiera emango dugu aurko saioari, aurko saio bizarro honi, nahiko bizarro izan da astentakoa. Mm, Gantxegi txonan Zuei, zuei, bai, hemen da du Bai, guztu da ongea bai. Nik uste izango dela Inditu gula bi programa Lehenengo bat azkena. Ez, gero, eh, hiten eh, de gurean amar programa edo… Ha, ah, bale, festa bat, o, bai. Eh. Fotokol eta hola baldimado bat ez ere aktoriak beti impun apuntatzen. Gero, taberra nahi godu, azkentxeko aretoan, edo, egin dugu lako programa ere bai? Ez, barkasa da baina nik uste nuen, bai, gure, gure trajektoriez eta gure zehataz, gure buruetaz itzein bergenula baina... Oi, baita. pixkat eh, deskolokatu nau. Ez que igual demora galdu ez ukarrefurreko polizia egiten, igual... E, baina ez dut, ez da galdera Hortan ez da demoa galtzen, geho, karrefurreko batek ez dut Ba, ez dakit, gure hogi bedi buruz, edo... Bueno, ahi, Edo, berako hori buruz, edo... Arkezpean... Arkezpean da bie lapurra, <laughs> Ajá. Ahora que esperen ya de ser Emoción en la purra, no, eh, no. Eso es promoción de Gainsu, no. Ahí la nariza le tengo obra aquí, mañana. Va aquí sube a eh, Mictuco de la Verando Gordo, donde eso valió de usted. Bai, bueno, ya están de saque, la urte tan un igual. Bai, bai. Ah, claro, se dice Bueno, que este es un ez, que este es el Bueno, el txiki bada, Es dago, aurre con oso, hola, a baina ari gara garatzen bai Donostian eta gero bai e, Lesakaldean, orain Donostian e, lokalizazioa Donostian da eta bueno, da pelikula da luze metrai bat edo erdi metrai bat esan, esan dezaket eta bueno, el rompedor de bragas enmaskarado. <laughs> ari gara Donostiko badian grabatzen eta gero goaz Lesakara Lesaka, eh? Lesaka, lesaka, le mete, lesaka, le mete eta bai, bai, pixkat hor egongoa joko bat claro, e, claro, lesakako itzorrekin eta bueno. Hor eh. Vaselina o leche condensatua? Eh? La onda vaselina. Onda vaselina. <laughs> Ba, ni egia esan ez dakit, bengo naizten bizirik, o hilda, o, o berpiztua, ze batzutan gertatzen zait, eh, berpiztia bai. <laughs> Baina, no, espero dut ondo dotia, e, eh, grabatzen nahi gean korto bat, txonan batera eta beste jende batekin ba, bintzat publikatzea, eta zo zeritea, eta zorien tru izan gaitezela, denok. Aiu! Karo, abizker! Gizker, abizker! Jon Ibigu, URG, gaurkoa bukatu dugu. Goin txauriana, beti bezala gure gonbidatu esalbatu dute programa Urrengoan, Ekarri gonbidatua eta zu galditu, <laughs> gelditu zinen tokian aski ongi zinela. Bale, bale, e, hori Urrengo, urrengo bat arte. Iritsi gaitezke trato batetara, bai, bai, bai. Bueno, Solastu, solastu, goiko jendiakin. <laughs> Mila esker gonbidatuak, bikain, bai, bai, bai, bikain, bikain, bikain, bikain. URG? Bai, eh, gonbidatuak bikain, beti, beti bizala, gaurkoan ere, gaurkoan ere egur eman digute. Papeletas hablat dut, eh? Baino, ba dut, esperantza txiki bat, gaur rindun publizia de pillakin, <laughs> igual zerbait txeko horratuko dut, dugulata dena, eh? Bai, bai. Eh, Lesaga koudala, eh, refur, eta... Eh, gurutze bidea. Gurutze bidea. Gurutze Bai, bai. Ba, besterik gabe, bosgarrena bukatu, bortzgarrena barkatu. bukatu dugu, ea seigarrenik badagoen, ea nor dauden zigarrenean ea... Bai, bai. Y entonces la dama de del <laughs> salió al encuentro del príncipe de Blanchefort. Los miragarria gure sintonia. bueno, mi esker mucho bat entzule, esker mile. Gombiatu eta beste bat arte. Doloin.